І я відчував, як непросто їй мене кликати, відривати, відліплювати од мене самого і повертати обличчям до цілого світу. Тато каже, що з тобою всі нерви можна поперепалювати. Навіть він дивується з твого неспокою. Каже, не цитуй домашньої класики. Але крім тебе й Сергійка, тато єдиний чоловік який зі мною подовго розмовляє. Не рахуючи женихів, що їх тато мені часом показує. Здрастуй, Пенелопо, припини ці жарти. Він мене любить, хоч і по-своєму, по-своєму. Купідон в Будьонівці приземлився на стару фотографію і пострибав по ній, наче вертоліт, що сідає. Я почув голос Григорія Федоровича. Як там робітники твої? Я прочитав вірші Віктора Козиренка. Там є цілком пристойні місця. Дай хлопцеві мій телефон, хай подзвонить. Як би там не було, за таких хлопців, що приходять до красного письменства не крізь літературні амбіції, а крізь працю, з таких хлопців буває толк то відчувається розумний робітник, що розуміє сенс своєї праці, мислить масштабно, широко, а справу взагалі варто мати тільки з розумними. Дурні, знаєш, у жодній з життєвих сфер нікого ще не зігріли. Отакі, як Віктор Козиренко, будують комунізм, доки ми з тобою на лірах струни перебираємо. Ну так уже й струни. А комунізм, Вікторе, це дуже красиве життя, мужнє й красиве. Та для нього ще треба попрацювати. Ліри лірами. Але я пам'ятаю поетів, що працювали в полі чи у вагоні серед бійців, і, знаєш, часом добряче таки працювали. Нам ще роботи й роботи. Ми навіть себе ще не зробили такими, як слід, а нам ще й світ перетворювати і людей виховувати для нього. Коли дехто з нашого брата сочинителів проголошує, що ідеальний світ уже побудовано, ти не вір. Проблеми з життя пішли ще не всі. От, наприклад, ти не треба про мене. Чому ж не треба? Ми з тобою зібралися врешті, щоб погомоніти про твою багатостраждальну поему, а розмовляємо хто зна про що. Присунься ближче і дивись. Із стенограми. Головуючий. Слово для довідки має Віктор Печенюк. Печенюк. Тут промовці зачіпали питання про роботу з молодими, і мій друг поет Розкутий нарікав на те, що на семінарі творчої молоді було мало цікавих поетів. Гадаю, що Розкутий мав рацію шум у залі. Але я про інше про те, що той самий Віктор сказав, нібито в сучасної творчої молоді бідні словники втрачено смак до пісенності і таке інше. Мені хочеться прочитати вам вірш робітника заводу імені Воровського Віктора Козиренка, що, гадаю, має відношення до зачепленої теми. Коли ще ворушать слово на втомлених губах літа, і суєта, немов полова від слова того відліта, я знову думаю про право підводити сонця земли. Я знову думаю про справу, яку в те слово улили, над чорну зраду чи поталу, що, наче листя змерзлих віт, словами інтернаціоналу підводиться майбутній світ, над всі гнобительські погрози давно безсилі далебі, всі ленінські слова, мов грози майбутній світ чаїть в собі, і заклик, що в похід здіймає.